Ogoita bosturtez autetxi egonden Pierre Guillemo Toniari likukua hartu dio David Uglak, bimilata an asuant kargoa hartu zuen Pierre Guillemo Tonia bilakatu zenean. Bimilata an jende bizidira lehuntzen, ama eguneko eguneko ogoi emendatu da jendetza, eta bayonatik urbil izanki bizitegi arazoak ere pairatzen dituzte. David Ugla. certains jeunes, euh, là on euh, qui, ont vécu à l'avance toute euh, leur, jeunesse avec leurs parents, vu la pression foncière, foncière, n'arrivent plus à se loger dans le village. notre but, c'est de vraiment maîtriser le foncier à l'avance. Hizkuntza politika mailan, intzineko bultzatu Euskararen aldeko politika berarekin ere segitu nahi dute. Pierre, effectivement, eh, Pierre Hortan lanainit seginsuen, egin zuen, hildo bera segitu nahi dut, euh, ekitaldia antolatuz. Avec beaucoup de manifestations que l'on veut continuer à organiser à la once, Euskara bat, sustatu beraz, adibidez, bada bi urte sare elebidura garatzen ari dela eskolan. Egia da, sail hori geldirik egon dela azken urteetan lehuntzen. Baina ikasleko purua, emendatu da azken bi urteetan. Horren lekuko, Euskara irakasle postu erdi bat gehiago izanen dela elduden sartzerako. Eta autuek alternatiba proposatu nahi dute, erri barnean mugikortasun gozoak antolatuz.